de nove pli plastae rubajoi. La 2 de octobro mi scribis pri la problemo de la plastae sacchetoi, pli specife pri miai propra espertoi rilate alla troa uso de ili. In tiu articolo mi ancal mencies quelcaen bonae novajoin concerne ne aparte al plastae sacchetoi, sed al plastae rubajoi generale oni successas iomete malconstrui plastagioin, cae in celcae locoi oni malpermesas ilian uson. Nun mi revenas al tio temo, quio estas una la ple grava in un tempe, char estigis novajo antau celcae semainoi. La Europa Unio, EU, annonsis che post 2021 la uso de plastagioi tiae ciae oni ofte usas pot trinki au mangi, do inter alie glasoi, mangiloi, teleroi, tubetoi po trincado, estos mal en in ciui landoi cui appartenas al EU. Laudire tiui plastagioi estas 80% del rubagioi sulla plagioi. La venonta in semainoin, EU disconigos detaloin pri la pasoi quo in la landoi devos fari concerne alla malpermesso. En la revua articolo en quo mi leges tio novajon trovigas anca quelca informoi pri la situazio rilata alla malpermesso in quelca landoi. Brasilo. Ecte citiu iaro en Rio de Janeiro estas malpermesite al restauratioi hoteloi cotopo doni tubetoin potrincado alla clientoi. In San Paolo, la superbazaroi ecte dumil de quin ne raitas doni ne reutiligeblain sacetoin alla clientoi. Franzoio jam mal permessas la uson de ciui ne reutiligeblai plastajoi. Mi supposas che temas pritiai quiu in mimensis supre. Cilio, esas mal permisete ecte citio iaro usi plasta in ce la marbordo. mar bordo. Cinuio, ecte du mil quin la disdono de plasta in in vendeioi estas mal permisita. Canado, en la provincioi Quebecio cae Manitobo, one ne raitas usi plastans in Kenyo. Estas contrau producti, vendi cae usi plastain sacchetoin. La mont puno, quardec mil dollaroi, estas la plei granda en la mondo. Sud Africo. Gi estis la unua Africa lando quiu malpermesis, iam in 2003, la uson de plastai sacchetoi. La malliberea puno por malobeintoi povas atingi dec jaroen. Estus intereses si, ciu iu iam esis punita tia maniere, au cium da homoi iam ricevis iun punon. Usono. In la substatoi Californio cae Havaio, la uso de plastae sacceto ESTAS mal permissita. La urboe San Francisco cae Noviorco havas legioin qui limigas la uson de plastai tubetoi. Mines cias, ciule informoi pri la menciitai landoi, provincioi ca urboi estas giustai. Ali flanque, eblas ancau, che existas malpermesoi in pliai locoi. La revuo donis ancorao jenan informon. Quelcae grandai commerciae cenoi aligis alla ancora o tre malforta monda movado de clopodoi mal pli grandigi la plasta in rubajoin. Uno el ili ne plu donos plasta in tubetoin po trinki gian cafon post 2012. Alia promesis baldau ne plu usi plastajoin cune cun siae cun porteblae mangiajoi cae trincajoi, sed nur re utiligeblaen materialoin alia malgrandega sed bona pasho antauen, en usono pli grandiges je ses procentoi la uso de tubetoi por trincado el papero, ecte la pacienta iaro. Cae vidu au revidu la articolum de Anton Obrandoff de la 3 de maio iare, pri nova sen fine ofte reciclebla plasta materialo.